i kanë thirr haptas dhe fshehtas, derisa i kanë blu kryet e veta me tesha kështu. Por mos me dëgju Nuhin alayh çka ti u thon. Do të thotë, kjo është obligimi i muslimanit, a kupton thirrjen e vet. Nuk e ka dërt kush e pranon dhe kush nuk e pranon. Për ata na javën e kaluar kem fol për hidajetin se hidajeti është dy llojsh. Me ja tregu dikuj rrugën dhe hidajeti tjetër është me bind atë. Bindja është prej Allahut, këtë s'ka mundësi kurkush me ba as pejgamberi sallallahu alajhi wasallam selam. Ndërsa tjetra me ja kallzu rrugën. Wa ma alejka illa al-balagh. Ti s'ke obligim përveç se mi kallzu rrugën e drejtë këtu. Pra edhe Nuhi alejhi selam 950 vjetë nda vetë, nuk ju ka përgjigj prej popullit vet, vetëm se më së shumti sipas dhonave historike që ka florin, janë konë 100 apo sa janë konë, e kanë mërri këtë numër, 950 vjetë, Nuk është e lidhur me rezultatin. Thirrja është ibadet në vete, të cilin e bën besimtari, edhe duhet me pas lidhur me Allahun Azza wa Jall, do të thotë me pas ikhlas, që Allahu Azza wa Jall me ia pranu ibadetin, pavarësisht se ju ka përgjigj tjetër kush. A ju ka përgjigj apo s'ju ka përgjigj. Kjo është me rëndësi këtu. E ti i thirr, i thirr në vërtetën, nuk don me pranu, u kry. Mirëpo kjo është thirrja që e përmenda edhe javën e kaluar, adhurojnë Allahun dhe largojnë tagutet. Mirëpo fatkeqësisht njerëzit nuk e kanë kuptuar atë kuptimin e drejtë fjalës tagut dhe nuk e kanë kuptuar kuptimin e drejtë fjalës ibadet. Kur kanë hyrë çështjen e ibadetit, e mendojnë se ibadet është namaz me fal, sadaka me dhon, zekat me dhon, dikush e ka kuptuar veç namaz me bë, dikush e ka kuptuar veç fjalën la ilaha illallah me thon edhe kaq. Dhe nuk e kanë kuptu përballë ibadetit çka qëndron. Për ata kur ka thënë Allahu, Ani'budullahe wajtanibu t-taghut, është folë për besimin dhe kufrin. Është folë për besimin dhe kufrin. Me i thirr njerëzit që çka është çka i shtin në xhennet. Dhe s'ka mundësi me fillu pejgambert me ia mësu njerëzve abdesin ndërsa s'ia kanë mësu teuhidin. Për shkak se nuk pranohet Islami veç me teuhid, nuk veç me teuhid, tani kot ti falesh nëse ti beson në taghut. E ki qartë. Na kot i thojnë atij deputetit, fal namaz dhe ai fillon me fal namaz, ndërsa gjithë ditën bën ligjëdhënie, a kupton, i çon durt edhe në ligjëdhënie i bën shirk Allahut azza wa jall. Gjithë ditën ai le të falet edhe natën edhe ditën, a kupton, edhe namaz nafile le të falë edhe tan kohën le t'agjëron. Kot e ka. Për ata pejgambert janë kanë për qikët punë. Mi mësu njerëzve se kjo është teuhidi. Që kjo është një smje. Për atë gjithmonë pejgambert, nëse lexoni për shembull suren Araf, suren Hud, Yunus, ki shih në, Ju thanë paria e vet, thanë paria e vet, thanë paria e vet. Me kanë pas kanë pas punë pejgambert. Ha? Me parin. Gjithmonë kanë pas problemin me kan, me parin. Jo me popullin e thjesht. Populli i thjesht gjithmonë për ata po nusirtu bi dhuafa. Unë jam ndihmu me të dobëtit. Të varfrit gjithmonë ju kanë përgjigj thirrjes. Pse? S'ka pas problem. Pse mujn me pas problem me Kur'anin? Le të gjykon Allahu azza wa xhel mes neve, kjo u kon gjithmonë në favorin e të varfërve, por nuk u kon në favorin e të pasurve, edhe të prisave. Për atë gjithmonë kanë pas problem pejgambert me me prisat, me parin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me prisat. Musa alayhis salam me prisa. Salihu me prisat, me Hudi me prisat e tyne. Gjithmonë kur janë çu pejgamber kanë pas problem me prisat. Andaj u kon daveti i tyne shumë i vështirë, dhe sa ka ardhur Hubejbi prej sahabeve, i ka thonë ja Rasulullah, Beteja mes teuhidit dhe imanit asnjëherë s'ka fillu me muslimanë të fortë e qafira të dobt. Kush thotë kështu ka rrejt veten. Se kjo është natyrë, ligj, Allahu azza wa xhel natyrë e ka bo. Musliman gjithmonë kur fillon thirrja e çon me një vend ku janë të dobt. Muslimant janë të dobt ka fillu e keqja, u shtu e keqja, u shtu shirku, u shtu kufri, edhe Allahu azza wa xhel i çon pejgambert me drejtu atë gjendje. Edhe ata janë të dobt, janë vet. Dhe prej asaj fillon daveti. E pastaj, pas kësaj fillojnë sprovimet dhe pastrohen radhët, pastaj vjen pushteti. E asnjëherë nuk e jep Allahu azza wa xhel drejt pushtetin muslimanëve, ngase nuk ka mundësi mu dallu munafiku, ai i cili e ka për syefaqësi besimin, edhe ai që e ka përnime. Për shkak se me pas kon ashtu, Krejt e kishin pranu Islamin qysh në Mekë, për atë kanë thënë dijetarët, në periudhën mekase, deri në çlirimin e Medinës, domethënë deri në ngritje të pushtetit Islam në Medinë, s'ka pas munafik. Nuk ka pas hipokrit. Pse? Po është dashur me kë? Nuk është ky daveti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në integrimin në shoqërinë atë çka pejgamberi e ka ndaluar. Me pas kon ashtu? Pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 vjet me radh izolohet në Mekë? Izolohet në Mekë as shitblerja Me mushrikt, do me thonë mushrikt, as shitblerja, nuk bojnë me ta, as martesa, as një sen. Dhe detyrohen muslimant me hongër gjethe. Apo? E kush? Në mesin e tyne pejgamberi, sallallahu alai sallam. Kjo është rrugë e pej, jo se pejgamberi ka qenë. Shkaku se ligji i teuhidit në të cilën ka thirrë pejgamberi, sallallahu alai sallam, është kjo natyra e teuhidit. Me parapërgatit muslimant për atë çka është ma e madhe. Për atë çka ardh më vonë, ato ishin rregullat e Medinës. Ato ishin më të mëdha pastaj sprovimet për atë kur rrethohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë nga të gjitha anët. ata shokët e pejgamberit nuk e tradhtojnë. E ke qartë? Se ata janë kalit qysh në Mekë në periudhën mekase, me ardhë muslimanëve me ia dhonë sot pushtetin, ata jonë vetë e hupin. E ke qartë? Për shkak se ata ala s' janë sprovu me, me stolit e kësoj bote, e kur të sprovohen, Dhe ato kanë shku nalt para se mu sprovu, ata e lëshojnë pushtetin. E shesin shtetin e tyne. E nuk ju vjen pushteti, prandaj kur janë pyt dijetarët, cila ashtë pushteti më së pari, apo pastaj sprovimi, apo sprovimi pastaj pushteti, kanë thonë dijetarët rruga e pejgamberëve ashtë sprovimi pastaj pushteti. Më së pari, vijnë sprovimet prej Allahut subhanehu wa ta'ala, pastaj vjen pushteti. Gjitha na shka i ecim sot dhe që i kalojna në këtë kohën e xhahiljetit të sotëm me emra të tjerë e që s'ka dallim nga ajo xhahiljeti i Mekasve na e kena përmend edhe më herët se të gjithë beteja prej kohës Nuhit alejhi selam dhe ditën e deri ditën e pejgamberit është në dy punë kryesore edhe ajo është adhurimi i dikujt tjetërkujt prej krijesave përveç Allahut azza wa jall domethënë qoftë prej gurëve, druve etj dhe e dyta është ligjëdhënia Se sa herë që ka ekzistu këto, është pik ligjëdhanja. S'ka mundësi me, me ekzistu këto ibadete pa ligjëdhani. Pra ata faltorët, në atë kohë, këtën, edhe ato që kanë uh, priftat e tyne gjithmonë, kanë nxjerr ligje. Duhet me bo ibadetin kështu, ato kanë qenë ligje. Kështu duhet me bo ibadetin, kështu duhet me bo, kështu duhet me bo, këto ketë kanë qenë ligjëdhanja. Dhe kanë qenë rregulla, tradita të njohura në ato popuj. Dhe Allahu azza wa jall ka çu pejgamberë, m'i prish komplet. Nuk kanë ardhë pejgamberët, me prish traditat e m'i lon shtetet me tradita. Kanë ardhur me ligjin e Allahut Azza wa Jall, me ju thonë gjithëve se ju e keni gabim. Allahu Azza wa Jall ka ju ka çu libër, kthejuni librit. Mirë. Ka mujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me bë kompromise në Mekë. A s'i kanë ardhur pejgamberit mi thon mi bë kompromise, mi thon një ditë adhuroje ti Zotin tonë, na edhe një ditë adhurojna tanin. Po s'e ka pranu, pranu pejgamberi sa A nuk i kanë thonë, nëse po të intereson gru, ta japim gruan më të mirë, nëse të intereson pasuri, të bëjna më të më të pasurin në Mekë, nëse ti të intereson me pas pushtet, të bëjna mbretin tonë, a kupton? A ka pra, ka bë kompromise pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me tauhid? Çështjen e tauhidit nuk ka kompromise. Çështja e tauhidit është e thjeshtë, I thua, edhe ti, edhe ti, edhe ti, edhe ti, të gjithë kthejuni librit, e dhonë. E ki qartë? Për me kanë fjala e Allahut Azza wa Jall më e lartë. Prandaj para politikanve, me programe demokratike, të ngritura mbi kufrin demokratik, nuk ka parime, nuk ka, nuk ka kompromise. Thjesht, ai duhet me iu kthy librit njëjt sikur na. Nuk jena çu na me u thonë njerëzve bëhuni palë e filonit dhe shkoni pas tina se ky është në të vërtetën. A gjëllartë janë çu? Për me u thon njerëzve se krejt janë batil, ju duhet me ardh pas neve. Ne e shpjegojmë librin e Allahut azza wa jall. E keni qort. Prandaj kjo është thirrja e tauhidit dhe këtë duhet me ecë muslimani. Pa marrë parasysh se kush i përgjigjet apo nuk i përgjigjet. Asnjëherë nuk është muslimani nuk është në humbje. Asnjëherë muslimani nuk është në humbje. Pse? Se muslimani gjatë jetës vet me tauhid është në tregti me Allahun Azza wa Jall. Të tregtia me Allahun Azza wa Jall është gjoja më e madhe, më e bukur, më e mirë, kupton? S'ka biznes më të madh. Nuk ekziston. Dhe kush mendon se fiton diçka prej çështjeve të dunjas tu bo kompromise n'teuhid, ai nuk e ka kuptuar realitetin e teuhidit. Atë e ka mashtruar çështja e dunjas. Për shkak se sikur të kish nejt, të kish qëndruar parimet se ia ka thënë Allahu Azza wa Jall dhe në thirrjen e tij kish fitu më tepër. S'ka mundësi ata me t'i ndal e para çështet e dunjas, qofshin për mirë apo për keq, s'ka mundësi dikush me t'i ndal. Thjesht, s'ka kurkush. Se ne vetë janë hoxhallarë të cilët parën gjë të cilën ja mësojnë njerëzve ja mësojnë kadanë dhe kaderin. Thojnë s'muni me kanë ju musliman, derisa nuk beto besonin caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. E pastaj, Prandaj shumë prej mushrikëve në kohën e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk e kanë pranuar Islamin. Pse? Për ata thonë dijetarët, disa hoxhallarë në kohën e sotme, sikur e përmendte dhe Sheikh Hamid al-Fiqhi ka një herë, e thot, pretendues diturisë janë, po këtë realitet s'e kanë kuptuar. Kuptimin e teuhidit nuk e kanë kuptuar. Realitetin e kësaj fjalës la ilaha illallah nuk e kanë kuptuar. Pasuri e madhe, ka thënë thuni la ilaha illa Allah, thuni pra fjalën la ilaha illa Allah, a s'e kanë pranu. Ngase e kanë ditë se kjo fjalë la ilaha illa Allah pas ka shumë punë të madhe këta. Kjo fjalë pas ka shumë punë të madhe. Dhe kjo vërehet në beja, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi që kush më merr mua në mbrojtje, do të thotë kush më merr mua në mbrojtje me mbrojt tauhidin, me qëndru, me qëndru mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur thanë medinasit, dhe ishte besatimi i fundit, gratë e juve dhe pasuritë e juve. Kështu i kërkoi kur i lyp ke pejgamberi me shku në Medinë, unë e vin në Medinë. Por që me mbrojt këto me qëndru me mua në tauhid, qysh qëndroni pranë shtëpisë juj, grave të juve dhe fëmijëve të juve. E kur e pranojshin ato kur e pranuan medinasit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkoi. Edhe kemi u thon kështu. Në rast se ne kur të vina në Medinë, e ta shpallim shtetin tonë, qëndrojmë aty, e të çohon jehudit, e arab, e persian, e bizant. Çka bani ju? Do të me luftu? Me mbrojt, ata i thoshin po. Edhe ja dhan besatimin. Nuk u kon tauhidi i kompromiseve në atë kohë. Prandaj ka ardh ka ardh ndihma e Allahut Azza wa Jall për 30 vjet muku ai i kanë ra tre kontinenteve. E ke qartë. Ndërsa na për 100 vjet mas rënies së Osmanlive dhe 100 vjetëve më më herët për 200 vjet na s'mujna me kthi hilafet. Për shkak se gjithmonë çohen dhe bëjnë kompromise. E qartë. Dhe muslimanët janë të parët ata të cilët mësojnë, fshehin, mashtrohen mas thirrjes demokratike, e kupton? Mas është interesant se kurkush prej popujve nuk beson në zgjedhje demokratike, veç muslimanët janë mashtruar mas kësaj. E fatkeqësisht hoxhallarët mundohen me i bind njerëzit. I thobi, Amerika, me zgjedhje demokratike e boni Amerikën, a? Apo hini edhe i dhezi, i kalli, a kupton vra, gra, e burra, e fmi, krejt edhe ia mor indianve Amerikën. Qka boni? Qysh e mor? Me zgjedhje demokratike, a? Për 4 shekuj, a kupton 18 milion njerëz i kanë humbë. S'egzistojnë. Në Amerikën e sotme, 18 milion njerëz nuk egzistojnë historikisht, janë të mytë krejt. Qa që dhe smundje të kolerës, a kush don, le t'i kqyrë historinë, a kupton. Pastaj, kur e mor Britania Amerikën, qysh e mor Amerika pavarësinë prej Britanisë me vota apo me luftë? Francezët qysh e morën pavarësinë? Me luftë? Tita qysh e mor pavarësinë me vota prej muslimanëve këto toka qysh e morën muslimanëve? Këto vilajetet që janë kon të muslimanëve këto vende, kur i kanë da e, i kanë coptu, e një pjesë ja kanë dhonë Greqisë, tokat muslimanëve, e një pjesë ja kanë dhonë Malit të Zi, e një pjesë ja kanë dhonë Serbisë, e një pjesë ja kanë dhonë Maqedonisë, i kanë bo shtetin mbi tokat e muslimanëve. I kanë bo me vota apo me luft? Pastaj, kur na i prunë në neve ka e kanë pru komunizmin këtu, kur u konë puna e ferexhes në vitet e pesëdhjetë e dyta, është detyru peçen për me hek dhe hoxhallarët me dhonë fetva, me dhunë, hoxhallarët janë konë të medhhebit hanefi, nuk kanë pranu, gjitha gratë janë konë me mbulesa, qysh e kanë bo, pse s'e kanë nxjerrë me vota me thonë a jeni për me hek apo s'jeni për me hek, apo janë imponu me zor, e ata hoxhallarët të cilët nuk kanë dhonë fetva, disa janë vra, disa janë kanë vdek nëpër burgje, disa kanë shpëtu. E i kanë kalu burgun. Pse nuk ekzistojshin këto zgjedhje? Apo pas gjashtëdhjetë vjetëve nën presion muslimant në këto toka, pastaj me gazeta dhe revista televizione gjitha në dorë, ja ndalojshin edhe mësim besimi nëpër xhamia, derisa e nxirrën një gjeneratë të re e cila e harroi nga Islami se çka duhet me çka është Islami dhe u integru në shoqërinë që deshte Tito, a kupton edhe Enveri, dhe u ndan shoqëritë e muslimanëve enverista dhe titista, e tash mas gjashtëdhjetë vjetëve prap nën kontroll nën shërbimet sekrete të shtejteve të huja ju thojnë muslimanëve dilni në vota shofim kush po fiton mirëpo këto vota tu ka dash me qit kur ne kena pas pushtetin e kishim pa kush kish fitu a kupton mirëpo kjo është një dredhi të cilën nuk bjen vetëm se vetëm se njerëzit naiv dhe nuk e kuptojnë këtë realitet se ata dëshirojnë integrimin e muslimanëve me një shoqëri të cilën ata humbin qysh Vota do të me dalë gjithë, i dituri dhe i padituri e ka një rregull. Njerëzit e paditur janë ma shumë apo ditur? Njerëzit e paditur. E qysh kanë mundësi me fitu njerëzit e ditur? Qysh kanë mundësi me vota me fitu njerëzit e ditur? Njerëzit e këqija janë ma shumë apo njerëzit e mirë? Po njerëzit e këqija janë ma shumë. Qysh ka mundësi me fitu e Njerëz të mirë. Gratë janë më shumë apo burrat janë më shumë? Qysh kanë mundësi me fitu burrat kur numri i grave është më i madh. Qysh po dojnë ata, qysh ka mundsi. Prandaj e thonë një tregim për punën e demokracisë, se një herë kafshët, kafshët e egra në xhungull kanë dashur me shti demokracinë. Dhe kanë thonë, ky sistem te njerëzit ta marrim ta provojnë edhe na. Dhe dini se në xhungull sundon Arusha Luani, thonë. Mirëpo kur kanë dalë vota, ka fitu gomari. Edhe punë krejt prapë ju kanë pështjellë. E pastaj e kanë gjujtë e kanë thonë, kjo s'koka për neve le ta bojnë njerëzit. E keni qartë. Prandaj, sistemi i demokracisë nuk është me na me pru të mirët me sundu. Aty po fiton kush? Ai i cili e ka pasurinë dhe ai që e ka fuqinë. Ai i cili e ka pasurinë dhe ai i cili e ka fuqinë, të varfrit dhe të paditurit t'i blen me pare, të meçmit t'i burgos e pastaj ja e merr pushtetin. E keni qartë? Kështu pra veprojnë të hujt, mirëpo fatkeqësisht nuk dojnë me kuptu këtë realitet muslimant. Allah azza xhel çka tha? Allah azza xhel tha unë ja kum çu juve librin dhe hekurin. Se nuk ngritet libri pa hekur. Me pas kon që ngritet veç pa pa hekur, e kish çu veç librin, s'e kish çu. Pra për ata ka thonë, Inna Allaha la yanzi'u bil Kur'ani ma la yanzi'u bis sultan. Vërtet Allahu nuk e ndryshon, nuk i hek do sene me Kur'an, çka i hek me pushtet. Thirrja jonë përveç asajna është dëmi i muslimanëve. Çka është dëmi ndaj davetit i muslimanëve? Integrimi i muslimanëve nëpër parti politike, inkuadrimi apo i shoqërisë nëpër këtë shoqërinë demokratike. Humb ajo beteja mes të vërtetës dhe të kotës. Qysh ka mundësi me ditë një lider i partisë politike se është në të kotën ai kur hoxha është mas tijna? Ka mundësi me ditë ai që është në kotën? Kur hoxha ja rreh shpinën, i thotë grahi se mirë je! Ndërsa ai natë e ditë i bën n'parlament shirk Allahut azze o xhel! Qysh ka mundësi ai me gjetë udhën? A po e shihni sa e dëmtojmë na davetin n'këtë mënyrë? Allahu azze o xhel nuk na ka çu për këtë. Allahu subhane wa na ka çu me ja kallxu njerëzve rrugën për në xhennet, pavarësisht a ju përgjigjen ata, pavarësisht a bëjmë na pushtet. Kjo është tregtia me Allahun azze o xhel. Ky është biznisi me Allahun azze o xhel. Pavarësisht se çka të vjen pas kësajna. Mirpo njerëzit këtë nuk e kuptojnë. Xheneti është realitet. Xheneti nuk është teori. Na nuk kena punë na sikur krishterë që thonë punoni punë t'mira se s'do ka me kon xhenet. Çdo çka po dëshironi do keni me pas. Xheneti është realitet, xheneti ekziston. E ke qartë. Njerëzit janë në tregti me Allahun azza xhel n'këtë dunjë. Xhenetin Allahu e ka krijuar. Vazhdimisht e zbukuron dhe ndërton për robërit e vet. E ke qartë. Dhe ti e shfrytëzon dhe e ndërton dhe rregullon vendin tënd me punët e tua në këtë botë, po jo pa tauhid. Jo pa tauhid. Prandaj, mos u mërzit në davetin tënd, në thirrjen tënde të tauhidit. Vazhdoje ti. Mos u mërzit për atë. Nëse të ngushtohet këtu, dije se atje do të zgjeru. Shpia e xhennetit zgjerohet. Këtu të ngushtohet, s'është problem, se kjo është e përkohshme. Mirëpo të të zgjeruar është tjetra atje nalt, e cila është e përhershme. Teuhidi është çlirim, prandaj nuk njohim ne vllazni. Nuk ka popull që jeton i lirë përveç besimtarit muahidit që e njëson Allahun Azza wa Jall. Nuk ka popull, as nuk ka njeri në fëtyrë tokës që jeton i lirë përveç besimtarit. Veç ai jeton i lirë. E këni qartë? Të gjithë popujt jetojnë brejna kufive të rregullave të kësoj botë dhe ligjeve të kësoj botë, Nga frika e këtyne sena, e çështjeve, prej prangave dhe burgjeve e problemeve, kësaj bote. Krejt jetojnë me qëto frika. Me problemet e dunjas, o këtën të rrëskit, krejt. Veç muslimani jeton i lirë. Pse? Ai e din se çdo send i vjen prej Allahut Azza wa Jall. Wa fis-semai rizkukum we ma tuadun. Dhe nalt në qiell e keni rrëskin edhe çka ju premtohet, edhe xhenetin. Ai jeton i lirë. Për këtë dunjë Ose hin xhennet i lumtur. Njënën prej tyne, mirëpo nuk pranon me jetu jetë nënçmume pa vlerë përpara jobesimtarëve. Tu e pas tauhidin, jeton me shpirtin e lirë dhe kjo është puna më e mirë. Sado mu munu me burgos atë, shpirti i tij, s'është burgos. nuk është burgos. Prandaj, muslimani në këtë mënyrë do të me kuptu realitetin e teuhidit, për ata kanë pas pejgambert probleme në atë kohë, e janë disa prej tyre, ka thënë Allahu, wa kem min nebijin kutile ma'ahu ribijune kethirun, fema wahanu lima asabahum fi sebililah. E sa pejgamber dhe bashkë me ta, shoqërues të tyre, besimtarë të mirë, janë mytë në rrugën e Allahut azza wa jall. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, nuk janë dëshpru në ata që janë goditë në rrugën e Allahut azza wa jall. Ky është teuhidi dhe na nuk njofim një teuhid tjetër, kush mendon teuhid modern, teuhid evropian, e keni qartë nuk e ka në Kur'an. Kush mendon teuhid amerikan, s'është në Kur'an. Teuhid veç Allahut azza wa jall. Qaj teuhid ekziston. Teuhid tjetër nuk ekziston. Teuhidi nuk moderohet, apo thonë. Nuk ndryshon. Një sen i lidh pejgamber. Ju ndryshojnë ligjet, porse e kanë veç një teuhidin, librin e Allahut, dhe njësimin e Allahut, se asnjëri njëri prej pejgamber tjetrit s'ka pas ndryshim. Prandaj të gjithë janë sprovuar në rrugën e Allahut Azza wa Jall, Dhe mes tyne besimtarëve dhe palës tjetër prej popullit tyne ka pas gjithmonë dhe ju ka pri atyre tjerëve paria e tyne. Dhe gjithmonë kanë pas problem me parinë, shkaku i teuhidit a kupton. Dhe s'ka mundësi na me ba ndryshe tash mu rregullu me paritë e tona, ndërsa ato janë prishë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa ato janë prishë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Një send çka na lidh neve mes njerëzve. Islami nuk njeh nacionalizëm, as nuk njeh kombëtarizëm, as nuk njeh atdhetarizëm, as nuk njeh vllaznëllëk përveç se në Islam. Ajo që na lidh me krejt popujt është Islami. Hi në Islam janë vllaznit tonë. Edhe miqtë tonë. S'është në Islam i dërguari i tij edhe muslimanët në tauhid. Jo ata të cilët pretendojnë se janë musliman, pastaj për 300 dollarë apo për 200 dollarë gjithë natën shpionon për muslimanët. Për gjithë mor për për 200 dollarë gjithë ta kurthët me mujt me ia bën muslimanit për me gjithë në isher. Jo ata të cilët për një interes të vogël tyna Janë të gatshëm me dalë mu distancu nga muslimantë shkaku se prishet me liderat e partive politike. Jo kështu. Janë veç ata muslimantë të cilët njohin librin e Allahut azza wa xhel dhe nuk i lidh me besimtarë përveç libri i Allahut azza wa xhel. Do të thotë dashuria është për hir të Allahut dhe urrejtja është për hirin e Allahut subhanahu wa taala.